Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Hamim. Hamim. Wal kitabil mubin. Na hapa kwa kitabu kinachobainisha. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin, hakika tumekiteremsha katika usiku uliobarikiwa, hakika sisi ni waonyaji. Fiha yufraku kullu amrin hakim, katika usiku huu hubainishwa kila jambo la hikma. Amran min indina inna kunna mursilin, jambo litokalo kwetu hakika sisi ndio wenye kutuma. Rahmatan min rabbik innahu huwa samiul alim, ni rehma itokayo kwa Mola wako mlezi, hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kujua. rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao ikiwa nyinyi mna yakini. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Hakuna Mungu ila yeye. Anahuisha na anafisha. Mola mlezi wenu na Mola mlezi wa bazenu wa mwanzo. Bal fi shakkin yal'abun lakini wao wanacheza katika shaka fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin basi ingoje siku ambayo mbingu zitakapoleta moshi ulio dhahir yaghshan nas hadha adhabun alim utakaowafunika watu hii ni adhabu chungu ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون Mola wetu mlezi, tuondolee adhabu hii, hakika tutaamini. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين Nini faida ya kukumbuka kwao? Na alikwisha wafikia mtume mwenye kubainisha ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون na wao wakamgeuzia uso na wakasema huyu amefunzwa naye ni mwenda wazimu. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون Hakika sisi tutaiondoa adhabu kidogo lakini nyinyi kwa yakini mtarejea vile vile. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Siku tutayoyashambulia mashambulio makubwa bila shaka sisi ni wenye kutesa. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم Na hakika kabla ya hawa tuliwafanyia mtihani watu wa Firauni na aliwafikia mtume mtukufu. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين Akasema nipeni waja wa Mwenyezi Mungu kwa hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين Na msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu. hakika mimi nitakuleteeni uthibitisho ulio wazi wa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun nami najikinga kwa Mola wangu mlezi na ndiye Mola wenu mlezi pia ili msinipige mawe wa in lam tu'minu li fa'tazilun na ikiwa hamniamini basi jitengeni nami فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون Ndipo akamwomba Mola wake mlezi, hakika watu hawa ni wakosefu. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون Mwenyezi Mungu akasema, basi nenda na waja wangu usiku, wa yakini mtafuatwa. واترك البحر رهوا innahum jundum mughraqun, na iache bahari vivyo hivyo imeachana hakika wao hao ni jeshi litakalozamishwa. Kam taraku min jannatin wa uyun, mabustani mangapi na chemchem ngapi waliziacha. Wa zuru'in wa maqamin karim, na mimea na vyeo vitukufu. ونعمة كانوا فيها فاكهين Na neema walizokuwa wakijistareheshea. كذلك وأورثناها قوما آخرين Ndiyo hivyo. Na tukawarithisha haya watu wenginewe. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين La mbingu wala ardhi hazikuwalilia wala hawakupewa muhula Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Surat Ad-Dukhan imeteremka Makkah Sura hii imeanza kwa kusimulia habari za Qur'an ya kwamba imeteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika usiku wa Lailatul Qadri uliobarikiwa kwa ajili ya kuonya na tauhid, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja, na kwamba hii Qur'ani ni haki kweli tupu. Halikadhalika sura imesimulia habari za kufufuliwa na kwamba hayo hayana shaka ndani yake na imezibisha hoja za wanaoyakanya hayo na ikawarudi washirikina. Ikalinganisha baina ya washirikina wa maka na wenzao waliowatangulia Nao ni kaumu ya Firauni Ikaeleza mapatilizo ya mwenyezi mungu yaliyowashukia hao Tena ikatilia mkazo kwamba siku ya kiyama Ndiyo siku iliyopangwa ya kuutengua ukafiri na upotovu wote na ikasimulia malipo ya wakosefu kwa siku hiyo na malipo ya waliongoka na ikamalizika kama ilivyoanzia kwa mazungumzo juu ya Qur'an na kwa kuwaonya wanaokadhibisha ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa nao wangojee balaa na masaibu yatakayowashukia. Hamim Imeanzia sura hii kwa baadhi ya harufi za kutamkwa kama ilivyo ada ya Qur'ani katika kufungulia sura nyingi kwa harufi kama hizi. Mwenyezi Mungu anaapa kwa Qur'ani yenye kuweka wazi dini ya haki yenye kuwabainishia watu walio na maslahi ya dunia yao na akhera yao ili kujulisha utukufu wa cheo chake. Hakika sisi tumeanza kuiteremsha Kurani katika usiku uliojaa kheri wenye baraka nyingi kwani ni mwendo wetu kuonya kwa kuwatuma mitume na kuteremsha vitabu. Katika usiku huu wenye baraka hupambanuliwa baina ya mambo yote yenye hikma na Qur'ani ndiyo kilele cha hikma. Na ndiyo pambanuo baina ya kweli na uongo. Na kwa hivyo ndiyo ikateremshwa katika usiku huo. Na kusudia kwa jambo hili, yani jambo kuu lenye kutoka kwetu kama ilivyokushapita hukumu ya mpango wetu. Kwani ni shani yetu kutuma mitume kwa vitabu ili kuwafikishia waja wetu. Kwa ajili ya rehema ya Mola wako mlezi kwa waja wake, amewatuma mitume kwa watu wafikishie uongofu wake. Kwani hakika yeye peke yake ndiye mwenye kusikia kila cha kusikiwa, mwenye kujua kila cha kujulikana. Yeye ndiye muumba mbingu na ardhi na vilio baina yao, ikiwa nyinyi mnayakini na haki na mnaifuata na mnaamini kuwa hakika ndiyo yeye mwenye kuiteremsha Kurani kuwa ni rehma na uongofu. Hapana Mungu isipokuwa yeye anayestahili kuabudiwa, yeye peke yake mwenye kuhuisha na kufisha. Na yeye peke yake ndiye aliyekumbeni nyinyi na kuwaumba baba zenu wa mwanzo. Lakini makafiri wanashaka na ukweli huu, wamo wakifuata pumbao lao. Na huo ndiyo mtindo wa watu wa pumbao na michezo, sio mwendo wa watu wa ilmu na yakini. Basi yewe mtume, ngoje ukame utapoteremkia, wakasibiwa na kukonda na udhaifu wa kuona. Ikawa mtu huwa anaona baina ya mbingu na ardhi moshi dhahiri shahiri, akawa anasikia mvumo wake wala huoni. Moshi huu utawazunguka wale wanaokadhibisha, waliosijiwa na ukame, watasema kwa wingi wa kitisho. Hii ni adhabu kali na chungu. Kama pia watavyosema kwa kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hakika sisi tutaamini ukituondolea adhabu ya njaa na dhiki. Watu hawa watawaidhika vipi hata watimize hiyo imani wanayoahidi wakiondolewa adhabu na hali mtume mwenye ujumbe uliowazi kisha wajiana miujiza yenye kuonyesha ukweli wake na hayo ndiyo mawaidha makubwa kabisa kisha wakacha kumsadiki mtume aliyetiliwa nguvu na miujiza iliyowazi na wakamwambia huo uongo na uzushi mara nyingine wakimsingizia kuwa amefunzwa hayo na mtu na mara nyingine kuwakili yake imekorogeka. Mwenyezi Mungu anawarudi, sisi hakika tutakuondoleni adhabu wakati wa duniani, nao ni wakati mchache, lakini nyinyi mtarejea tu bila shaka yale yale mliyokuwa mkiyatenda. Ewe mtume, watajie ile siku tutapowashika kwa mshiko mkubwa wa nguvu. Nasi kwa mshiko huu ndiyo tunawatesa. Na bila shaka tulikwisha fanya mtihani kabla makafiri wa maka kaumu ya Firauni kwa kuwaitia kwenye imani na akawajia Musa mtume mtukufu kwa Mwenyezi Mungu wakamkataa kwa inda tu na huo ndiyo mtindo wa hawa washirikina mtume mtukufu aliwaambia nipeni enyi waja wa Mwenyezi Mungu nilo wajibu juu yenu Nalo ni kuitikia wito wangu kwani mimi ni mtume, nimetumwa mahususi kwenu na ni mwaminifu katika ujumbe wangu. Wala msimfanyie kiburi Mwenyezi Mungu kwa kumkadhibisha mtume wake. Kwani mimi nakuleteni muujiza ulio wazi wa kubainisha ukweli wa unabii wangu na utume wangu. Na mimi najilinda na mwenye kuniumba msiweze kuniua kwa kunipiga mawe na ikiwa hamnisadiki basi jitengeni nami wala msiniudhi. Musa akamwambia Mola wake mlezi kwa kumshtakia watu wake alipokata tamaa nao kuwa hawaamini. Hakika watu hawa shauri yao imekwisha fika ukomo katika ukafiri. Basi wewe wafanyie wanalostahiki. Naye Musa akaambiwa toka na waumini usiku usiku kwa kificho. Wasije kukupateni Kwani Firauni na askari wake watakufuateni pindi wakijua wakukamateni. Na iache bahari imetulia kama ilivyo baada ya kushapigwa kwa fimbo. Wapate kuingia hao wanaokanya kwani wao watazama tu hapana hivi wala hivi. Hao watu wa Firauni baada ya kuzama kwao waliacha mabustani mengi yenye kunawiri na chemchemu zinazotiririka maji yake na makulima ya namna kwa namna na makazi mazuri mazuri na maisha ya raha na starehe waliokuwa wakiwa eneo tamu. Mfano wa adhabu hiyo, Mwenyezi Mungu humwadhibu mwenye kwenda kinyume na amri yake na akatoka katika utifu wake na humwondolea neema yule mwenye nayo akawapa watu wenginewe wasiokuwa na mahusiano nayo yoyote la ya ujama wala dini. Basi la mbingu wala ardhi hazikuhuzunikia iliponyakua adhabu jinsi ilivyoharibika hali yao wala hawakungojea watubu wala hawakupewa muhula wapate kudiriki taksiri yao kwa jinsi walivyodharauliwa